Književnost u Eteru. Zadovoljstvo mi je pozdraviti slušatelji Internet Radio Srijem iz Drenovaca u emisiji Književnost u Eteru. Naš današnji domaćin zove se Petar Trtrlja i osim što je pjesnik, ozbiljno se angažirao na afirmaciji pisane riječi u Cvelferiji posljednjih godina, što kao perjanica pjesničke udruge, što kao organizator pjesničkih susreta u ovom dijelu Srijema, sa, moramo reći, zapaženim rezultatima. Gavran Ej, gavrane, tico stara, što trizlove nastanjuješ, dok visoko nebom letiš, davni dana, dal se sitiš? Sićaš li se svi stanova, što su ovdje kad god bili, divni ljudi i čopora, što su ovdje boravili? Sićaš li se zimski noći uz ognjišta provedeni, oni sila i čijala i pogleda neskriveni? Sićaš li se ševe tice, dok visoko nebom levdi, čuješ li još topot konja i orača što uporno njivom odi. Sićaš li se vridni ruku što zemljicu svoju rade, sritna lica i zafala što im dobar urod dade. Puno tog si ti vidio, dosta toga upantio, nikom nisi govorio. A sad kljun si otvorio, nešto bi mi reći tio. Nešto tebe jedi sada, što to ovdje sada vlada, di nestaše ti stanovi, svi ti ljudi i čopori, da li se ovdje išta voli. Zašto sam si starac ostao, meni grakćeš, krila širiš, šta u meni sada vidiš, nemaš rašta da se stidiš. Možda vidiš sebi ravnog, nešto mlađeg, isto samog, što u povijest često svrati, zna se često zapitati. Što se sve to s nama zbilo? Zašto se je sve projurilo? Di prohuja sva lipota, šta to osta od života. Vidim da se često pitaš, zašto i sam poljem skitaš. Zašto često zastajkuješ, ko da nekog očekuješ. Možda i ti iščekuješ da se tvoji tići vrate, da te malko razvesele, stare dane da prikrate. Ej, gavrane, tico stara, crni druže po sudbini, ti visoko nebom letiš, a ja dole u nizini. Gospodin Trtolja, dobar vam dan, dobro nam došli u emisiju knjiženost u Eteru Internet Radija Srijem. Hvala lijepo i zahvaljujem na dolasku i prilici da mogu nešto reći za vaš rad. E, danas svjedočimo o drenovačkoj spisateljskoj energiji. Vi ste važan kamenčić u mozaiku cvelterske pučke književnosti. Objasnite nam vašu misiju. Udruga koju ste na čelu dobro je poznata svim štovateljima pisane riječi na krajnjem hrvatskom istoku. Pa evo ovako, naša udruga je osnovana 2004. godine sa ciljem da se ne zaborave oni korijeni koje je usadio naš pokojni Čika Đuka kad je u pitanju pučko pjesništvo. Čika Đuka Galović. Ja? Čika Đuka Galović, da. Prema tome mi nastavljamo, ili bar on je bio na neki način taj... Duhovni vođa. Duhovni vođa koji je to sve skupa pokrenio i onda smo mi nastavili. Istina, trebalo je malo hrabrosti, malo vremena da mi te predrasude oko pisanja i, objavljivanja razbijemo, ali evo mi smo to uspjeli i hvala Bogu do sad je bilo dobro. Udruga je bila e, kompaktna, složna, pa i sad je, samo imamo nešto manji broj članova. Prije je to bilo preko 30 i više, sad nas je zvanično ima negdje 23, ali ono praktički oni koji rade je negdje 11-12 aktivnih. Ali evo, još uvijek postojimo, iako se u zadnjih nekoliko godina osjeća, ne samo kod nas, nego suda u tim udrugama, osjeća se pomalo, da li je to zasićenost ili, ili financijska nemoć, tako da se manje radi, manje piše. Međutim, mi smo evo do sada svake godine uspjeli smoći sredstva i snage da objavimo zbirku radova na, svih naših članova. Tako da je evo sad 11. knjiga je tiskana i 14.10. znači ona tamo svota bit će promocija. U toj zbirci svi naši članovi pošalju svoje radove i odaberu svojih, ne znam, 5-6 pjesama ili radova da dobiju prostora negdje u knjiži od svojih 5-6 listova i to tako teče godinama. Kad bude promocija, svi se okupimo, pozovimo goste, a i mi idemo diljem Slavonije i, i dalje, tako da bude zaista lijepo druženje. Hoćemo izdvojiti nekoga od članova tko je možda najaktivniji? Pa prije svega mislim da je to, a ženska populacija jača, to je naša tajnica i dopredsjednica, gospođa, gospođica Nada Magaš i gospođa Blaženka Šoljić. Ima i drugih koji su aktivni, ali one su, čini mi se, najveći dio tog tereta ponesu. Ima tu još i gospođa Anica i, i gospođa Đurđa i Josipa, ima ih dosta, ali ove, ove dvije su udarne. Tajnica ona je duša kao i u svim udrugama po svemu najčešće, a eto moj dio ili udio u svemu tome kao predsjednika da osigura nekakav, ne nekakav, nego uvjete da se sve to može uraditi i funkcionirati, tako da evo, tu smo se posložili i zahvaljujući njima smo i ostali, dok mnogi drugi su se već ugasili. Čuli smo u uvodu vašu pjesmu Gavran. E, Ko je Petar Trtolja, za one koji premalo znaju o vašem pjesništvu? Pa evo, ja sam rođen u Drenovcima prije dosta godina, ne, ne tajim, 1946. Odrastao e, osmogodišnja škola, srednja škola u Zagrebu, dio fakulteta u Vinkovcima, dio u Zagrebu. Otac dvojice sinova koji su također sadoženjeni i, i imaju svoju djecu, obitelj, jedan radi u Osijeku, drugi u Brodu, dođu kad dođu, ali dođu i vole ovaj dio naše lijepe. Čovjek koji je, evo, jedan dio svog života morao provesti vani, jer poslije e, diplomiranja 68. godine ni supruga ni ja nismo mogli dobiti posao ovdje jer smo bili djeca roditelja kojeg su oni nazivali kulacima i nisam dali posao, nisu htjeli u seljačke radne zadruge, nisu htjeli da ne idemo u crkvu i to je smetalo i onda smo mi morali otići, ali to je gledajući sad sa mog stajališta i bilo dobro, vidjeli smo i taj svijet sa druge strane i shvatili smo vrijednosti tako kad smo se vratili od Renovce 83. godine jednostavno bili smo bogatiji za iskustva, za jedan drugačiji stav prema svemu što se dogodilo i mogli smo taj svoj život usmjeravati i svoju djecu usmjeravati jednim po meni ispravnijim putem nego da se nismo maknuli iz Renovaca. Ali vratimo se vašem pjesništvu. E, kako bi ga opisali? Kako bi nam ga predstavili? Što vas je pokrenulo? Tko i što vas je motiviralo na tintu, na konstrukciju rečenice, na zapis svojih osjećaja? Pa gledajte, ja sam još u srednjoj školi u Zagrebu dobio nekakvu nagradu, ne znam ja, to je valjda tako nešto bilo tema, majčin dan, ovo ono, i ja sam u tad već, to je znači negdje 15-16 godina života, imao sam toga e, u sebi nešto što sam mogao formulirati, što sam mogao izraziti. Međutim, nisam imao vremena, ono, škola, karijera, obitelj, tek kasnije negdje pa negdje sa svojih 30 onda sam počeo pisati i to sakrivat, ni supruga nije znala, ni niko, bilo me sramota ovaj, to objaviti ili ne znam da, da neko možda sa nekim podsmjehom komentira to što sam ja napisao. To je nešto što u tom trenutku meni se čini prihvatljivo i sad u ovim mojim mm-hmm. uracima koje imam ima tu i nostalgije i tuge i kritike i, i za djecu veselja i malo neozbiljnosti onih, on, onih naših mm, šokačkih podvala mm, događaja kako su svinjari neka svinje žirovali, šta su radili tako to. Znači ima tu svega. Kako se bi objašnjavate taj e, motiv koji vas pokreće? Zašto vi osobno pišete? Pa eh, ja osobno pišem, evo i ovo što sam pročitao, to je ikavica. Nastojim da se ova naša ikavica ovdašnja ne zaboravi. Iako ljudi se toga stide. Ja ne znam zašto. Dobro, ima i onih koji su došli izvana, to njima nije poznato, ali recimo kod nas je bilo normalno da se kaže i lipo, i bilo, i naglasak bilo, lipo, vode, razvučeno, jel? ne znam, ja i masu tih izgovora, meni je to ostalo u duši, ja se toga ne, ne stidim. Iako, normalno kad se piše, mora se poštivati pravopis, mora se i izgovori se. Jasno, afirmirate taj slavonski dio. Nastojim da se to ne zaboravi. Evo, to je, to je jedan od razloga, a drugi je jednostavno Mm, e, nekako zadovoljstvo i u tom trenutku u toj svakoj moje pričici ima, ima dio istine. Ili je to mašta, ili je to doživljeno, ili je to nekakva vizija budućnosti. Moja. Što ste do sada napisali? Koliko ste napisali? Evo, upoznajte nas barem sa barem jednim dijelom sa svojim uracima. Pa evo, ja nisam ovaj, izdao svoju knjigu, iako mnogi naši članovi i ostali s kojima se družim, oni to pišu, ja ne, ja sam isključivo u ovim E, našim zajedničkim, zajedničkim Da, da, u svakoj, to je bilo 11 knjiga, u svakoj bude negdje po 7, 8, 9 tih mojih uradaka. Znači to je negdje stotinjak. Blizu stotinjak. Stotinjak. Moglo bi se nešto napisati, međutim ima nešto i iz nogometnih dana, međutim to nisam spominjao. Tako da, ne znam, svi su mi naslovi, evo sad kad nakon e, nekog vremena malo pogledam šta je napisano, onda se sjetim i trenutka kad je pisano i osjećam ako je to bila tužna pjesma, a bila je kad je recimo supruga umrla, onda se sjetim i tih trenutaka kad su nastajali ili onih veseli kad sam e, dobio prvog unuka, kad sam bio na rođendanu. Mislim, to je nešto što otprilike, ja to pokušavam slikovito reći, e, ova pisana riječ je meni kao nekad što je bila slika, fotografija. Jednostavno vraća me u taj trenutak kad je nastala? E, pjesma Tebi na dar je iduće što ćete nam pročitati. Je. Tebi na dar. U mome oku suza se blista, uz puno želja, obraza čista, priznaću svima, neka se zna, danas sam stvarno sretan ja. Rođen dan slavim unuka svog, koju mi sreću podari Bog. Možda baš zato suzu ne krijem jer se nastavlja života trag, snovi su stvarnost i zato mi je život posebno drag. Sad tek ja vidim bistrinu suze dok mi lagano uz obraz mili, u njoj su strepnje, nadanja, snovi, isti onakvi kakve su nekad za mene snili. U tome i jeste tajna sreće da nam se loza zatrti neće. Živjet će i dalje davna želja utkana u uspjeh našeg temelja vjera, poštenje i puno rada bit će i tvoja najbolja nada. Takvi su bili i naši stari i po njima su nam imena dali. Ivica, Pera, Mato i Marko svoje su snove sanjali žarko. Svoje su snove nama dali kako bi mi svoje dalje sanjali. Zatvorim oči, a jure slike života mog, osjetim suzu, toplu i bistru, dok mi lagano niz obraz mili, to je za tebe, Ivane moj, ali i za one koji su davno prije nas bili. A kada jednom i u tvom oku zablista suza topla i čista, osjetiš njezinu toplinu i sjaj, bit će to sreća života tvog kojom te podari dragi Bog. Spomenuli ste Ikavicu. Kako biste objasnili fenomen pučkog pjesništva? Što je u takvom izričaju po vama najvrijednije? Pa, ne znam, ja sam uvjeren da, da tim izričajem upravo doživljavamo puninu onoga o čemu pišemo. Jednostavno, to kad neko kaže, recimo po naški, ono starački lipo, to meni daleko toplije zvuči nego na lijepo. Evo konkretno, kod nas se kaže vode. I meni je ta, kad se kaže vode, slađa voda nego ono kad se kaže vode. I, masu drugih. Jednostavno me vraća u ono, ono doba kad se kod nas tako govorilo, svi su to bez iznimke govorili, vraci vraćam se praktično u svoje djetinjstvo. Koliko je e, ta zavičajna, e, odnosno pučka književnost danas e, vitalna u našem kraju, u Slavoniji, u Srijemu? Pa, imam prilike ići na, na te promocije širom Slavonije i, pa i Srijema. Ima, ali se sve manje i manje ona čuje. Pomalo se to negdje podložno je čini mi se ovim modernim vremenima i onda se i biraju teme i izričaj koji bi bio dopadljiv slušateljima. Što za mene nije bitno, po meni je bitno da ja ono što mi je cilj napišem, da kažem na način kako to smatram da bi trebalo u ovom kraju govoriti. Nekoliko puta ste već spomenuli e, da vas svuda ima. Obilazite, družite se, e, aktivni ste u organizaciji brojnih manifestacija, priredbi društvenih e, zbivanja vezanih za književnost i pisanu riječ. Možete li navesti barem dio tih društvenih događaja koje ste oživjeli, kao i one u kojima ste sudjelovali? Pa evo, recimo, mi smo prilikom dana općine kad su bili ovi hr hrvatskih književnika imali jedan dan gdje smo se družili s njima, to su nam, to, znači sudjelujemo u životu općine, ovaj, na taj način. Kad je bila Svelferija imali smo isto jedan dan, a sudjelujemo na, na ovim promocijama Diljan, Slavonije i Baranje. Znači bili smo u Osijeku, Valpovu, Našicama, Miholjcu, Đurđenovcu, u Zagrebu dva puta i tako. Znači išli smo šire i, i zaista smo to je moja, moj dojam, ali i svi su isto tako oduševljeni tim jednim pristupom tih ljudi i pomalo smo tužni što kod nas nije toliko e, zainteresirano našeg puka, našeg svijeta za, za taj dio stvaralaštva kao što je to recimo u ovim urbanijim sredinama u Valpu, u Đakovu, u Osijeku, Miholjcu, ali, ali tradicija puno govori. Evo, nedavno su u Drenovcima upriličene, e, dakle, upriličena e, 28. večer pučkih pjesnika ferije i gostiju. 28. Je, je. Pa to je lijepa obljetnica. Pa svakako, s tim da smo mi, ajde, mi smo u te 28. 28 sudjelovali u ovih zadnjih 12 ili 13, jel, od četvrte godine tu smo bili. Tradicija postoji i, i mi i na ovaj način svojim postojanjem i svojim radom i aktivnošću e, nastojimo to produbiti, proširiti i nastavimo da se što više ovdašnjeg pučanstva uključi u, taj rad. Što je iza svega toga ostalo? Što se pamti? Što se ne smije zaboraviti? Što je, ja mislim da nikad u životu neću zaboraviti, to je jedno iskreno prijateljsko druženje sa ljudima koje susrećem na tim promocijama, na tim, na tim događajima. Mi smo tu svi bez nekih posebnih interesa, bez e, da se kritički upuštamo ko je napisao, šta je u tom trenutku mislio o stilu, o ovome ne, razmišljamo, nego jednostavno kao ljudi e, bez ikakvih kočnica prilazimo ili pristupamo jedno drugom u razgovoru onom naj, najobičnijem ljudskom i mogu vam reći da nigdje do sada, evo imam godina ni na jednoj udruzi nisam osjetio toliku toplinu i toliku bliskost svih članova. Koji god smo seli nisu samo morali biti iz naše udruge, nego i svih. I oni kad dođu k nama, pa mi smo sad kao jedna obitelj. E, s kim se najradije ili najčešće družite? Koga eventualno iznimno cijenite od svojih kolega pjesnika? Pa gledajte, možda... Teško vam je izdvojiti. Teško je, upravo teško izdvojiti, ali šta mi se dojmilo, to je recimo, ovaj, nedavno smo bili u, u jedna gospođa Nada je imala svoju promociju knjige, tamo sam susreo jako puno onih koje sam već znao i kad sam vidio sa koliko su oni žara i, i ljubavi pripremali tu promociju, ali to je bila ono baš vrhunski organizirano i, i tako da ne znam, o tim ljudima sam uvijek fino mislio, ali da se toliko žrtvuju za svog prijatelja, za svog, ajde ja bih to rekao, suborca koji isto piše, bori se na taj način, tako da ne znam koga sve izdvojiti. Ima ih jako puno, zaista. A kada govorimo o uzorima, e, pretpostavljam ponovno ćete spomenuti e, pokojnog Čika Đuku Galović. Da. Ima li ih još možda? Pa gledajte, ima, ali to je možda jedna nepravda. On je djelovao i radio u isto vrijeme naš e, Čikanuna Vujić, on je, on je ovaj, bio tako malo manje e, eksponiran. ali on je jako napisao e, pjesama puno koje se izvode kao scenski nekakvi skečevi, kao on je pisao tekstove za onaj čuveni vrabac koji je prije 40-50 godina pjevan u domu i to je bilo na radiju u Zagrebu ili gdje Recimo je napisao isto jednu pjesmu koju smo pjevali, nismo ni znali da je to njegova Ajde Dado, ajde de, ajde Dado, ženi me. Ajde Dado, ženi sina da pijemo vina. Pa kad Dado nije htio, onda on pjeva opet njemu. Ajde Dado, ajde de, ajde Dado, ženi me, ajde Dado, e, ženi mene da spavam kraj žene. I kad opet nije htio, onda mu je još treću napisao i kaže, ajde Dado, ajde de, ajde Nado ženi me, da ne moraš zbog bečara ključati ambara. Jer onda su bečari iz ambara krali žito i to, jel? Pa kad se oženi više neće biti bečar, jel? Što I još masu drugih stvari je napisao. Što osobno čitate? Što osobno čitate? Što preferirate? Pa, u zadnje vrijeme ništa, ništa dugo i ozbiljno, nego ovako neke pričice, kraće romane, recimo, sad više ne toliko, tako, po, kad mi šta dođe do ruke, malo više sad sam možda okrenut ovoj duhovnoj literaturi. Idući što ćete nam pročitati, ako se ne vram, pjesma je Zašto mi smeta? Da. Sad ćemo doznati što vam smeta. Evo, to je kritika na nekakav trenutak, evo ovako se to Zašto mi smeta? zašto mi smetaju vijesti loše? samo skandali, krađe i naši se novci nemilice troše. Radnici ostaju bez svojih poslova i prava, seljaka više ne može hraniti ni čopor svinja, još manje krava. Seljak svoju zemljicu voli, ona mu zadaje sve više brige i boli. On je zaista ljubi i radi, a ona mu obilnom rodom vraća, cijene su niske, troškovi rastu, standard mu pada i sve je više neplaćenih računa i jada. Cijene nam kroje neki samozvani, a mi blejimo ko čoporovaca na klanje dotirani. Kažu, to je globalizacija i njih ne zanima proporcija. 10 kg pšenice za kilogram kruha i još se čude zašto seljak i radnik kuka. Kad nas ušutkati žele, onda nam standard ističu i pričaju davno ispričanu priču o traktorima, imanjima, strojevima i još koje kakvim brojevima, a ni riječi o našim dugovima i kreditima. Često ističu potpore ove, pogodnosti one, a nama, o nama žele stvoriti sliku ko da smo mi lijep, lijena, glupa raja što traži nešto što nema prava. Zaboravljaju potpore puno veće drugima date, oni proizvode gubitke, a mi tisuće i tisuće tona hrane. Tražimo samo status isti, jednako prema svima, bilo da se radi o Dalmaciji, Zagrebu, Slavoni ili Istri. Slavonska sela umiru, nestaju, a neki se u čudu pitaju zašto tu tako dobru rodnu grudu ostavljaju. A kada jauk dođe i do njihovih vrata, većina njih pere ruke poput pilata i kažu to je cijena za otvaranje europskih vrata. Vjera nas uči da praštamo, radimo, molimo, strpljivo sve podnosimo, da na učinjeno zlo dobrim uzvratimo. Vjera nam ostaje jedina nada, a strpljenja sve manje i manje ima sada, pitanje je koliko će ga biti i do kada. Rekli ste da ste dugo svoje pjesničke uratke držali u ladici. Tko je prvi napokon čitao vaše pjesme? <laughs> to je obično tako. Vi znate da žene svašta pretražuju. To je bilo sakriveno negdje u ladnici i to je bilo na nekim šalabahterima napisano. Jednom žena kad je tamo nešto spremala, kad sam došao s posla, ona se onako fino smijulji. Pa šta je sad, rekao, šta sam ja to zaslužio? E, onda sam doživio kritiku, pa mi je rekla, pa zašto ti to od mene kriješ? Eto, ona je prva da ne kažem šta, provalila moje, <laughs> moje radove. Ja. A tko su danas vaši čitatelji? Kako reagiraju? Kakvi su komentari? Pa gledajte, komentari su različiti, zavisi koji ih upućuje i, evo ja uzimam sebi za pravo da, da ocijenim vrijednost toga ko to kritizira ili ko to ocjenjuje. Ne podcjenjujem nikoga, ali pokušavam da e, uđem u, u, u njegovu psihu da vidim zašto, kako on to doživljava ne znam, mislim nekih čitatelja nema, ali evo to na tim e, skupovima kad se družimo, onda neki uzmu knjigu pa čitaju pa se oduševe s ovim ili s onim. Teme su i različite i zanimanje ljudi različito. Po najviše sad to čitaju moja djeca i moji unuci kad im malo pročitam, onda oni to ovaj, onda oni uzmu pa čitaju pa onda pokušavaju razmišljati šta sam ja to htio reći i kako sam ja to doživio prije nego što sam rekao. Ja. Znači, uži krug ljudi. A kako mještani Drenovaca reagiraju na vašu udrugu, pa i na vaše pjesništvo? E, vrlo različito. Ima onih koji su mudri pa šute, <laughs> ima onih koji se dive, a ima i onih koji su tako malo glasni pa kažu aj pa šta vi to radite, gubite vrijeme. Međutim, mi na takve ne obraćamo pozornost. Oni što šute, njih pokušavu malo uvesti i da ih omekšamo, da to pokušaju shvatiti, ne da oni nama aplaudiraju, nego jednostavno da, da, pokušaju da se i oni nađu u nečem, ne mora to biti ovaj oblik pisanja, nego ne znam ja, kroz niz drugih mogućnosti mogu se uključiti u taj e, ajde, društveni život na selu koji je zaista neorganiziran i, i sami si moramo to napraviti. Nema tu nekakvih vođa, nema tu plaćenih ili profesionalnih ljudi koji će nas kroz to voditi, nego jednostavno sami se moramo organizirati. E, rekli ste, do sada ste objavili oko stotinjak e, pjesama, koliko niste objavili? Pa to ne znam, jer to se, a rekao sam da ću morat napraviti malo sistematizirati to. Pa ja vjerujem da ima još jedno šestdesetak, ali to je onako u papirićima, negdje u nekakvim još uvijek skrivenim džepovima, što bi se <laughs> reklo. Da. Što trenutačno pišete? Možete li nam otkriti što pripremate? Što ćete iduće objaviti? Pa ima nekoliko, ja nisam se sad za to pripremio, ali recimo ima jedna, ovaj, ona bi se mogla i otpjevati, a isto je pomalo, pomalo je ono povratnička što bi se reklo, pa ja ću nju za čas e, samo reći da čujete, to je ovako procjetala rodna polja, miris šuma, vjetar blag, crkut ptica, pjev orača, stari džeram, meni drag. Vraćam ti se rodni dome iz dalekog tuđeg svijeta, u tuđini živio sam, dan povratka sanjao sam. Stara kuća, rodni prag, prašnja put je meni drag. Tu su moji stari bili, svoje kosti ostavili. Zasjalo je sunce žarko, ugrijalo njive dom, u grudima srce pjeva, tu sam sretan svoj na svom. Ovo je ekskluzivno, jel ova povratnička nije objavljena? nije objavljena, ona se može i pjevati, da ima vremena mogu i otpjevati, ali neću sad da ne budem predosadan, to ću vam kad ugasimo. <laughs> Tako da, nadam se da će biti uglazbljena. E, pjesma e, Sjećanja Sićanja jest objavljena. Je, ona je objavljena i to u našoj petoj knjizi, a ona je na neki način sjećanje na vremena i koja su bila i koja se nikad više ponoviti neće. Tako je, tako je, tako je. Sićanja. Na svi trima sidi dida, veda čela, brka sida. Po avliji gleda dida, nasmija se glava sida. Unuci se rastrčali, pod orajem zaigrali. Tri unuka, tri sokola, oće li koji biti lola. Dida gleda, dida mašta, od njih može biti svašta. Veseli su, zdravi, čili, pa takvi smo i mi bili. Stvarali smo čuda svaka, ljutila se stara baka. Po svincu smo svinje tukli, krave, konje za rep vukli. U štavlju smo svašt radili i živinu razgonili. Kad bi baki dojadilo, tad je igri odzvonilo. Postali smo ko bubice, smrknulo se baki lice. Doneli smo friške vode, izgradili sve nezgode. Baka nam je dobra bila, masno kruva zasladila. U slast kru smo svi smazali i po šoru rastrčali. Sve se toga dida sića, a prošlo je po stolića. Oće li ovi moji tići svaki pravim putem ići? Oće li volit što i dida, zapita se glava sida. Dok im dida pripovida kako je to nekad bilo, sva trojica dotrčaše, posjedaše didi na kolina i u krilo. Dok ga oni zapitkuju o životu iz davnina, Dida kaže, taj je život baš milina. Pričao, mi je, pričao im je sve i svašta, proradila Didi mašta. Unici su sve slušali, svaku risu upijali. I gladni su već postali. Baka je to sve pratila, skale kruva pomastila, dobro i pošećerila, pridunuke je postavila. Složna su to družba bila, skale kruva, složna je ta družba mala, skale kruva savladala. Unucima puna pupa, a u dide masna brka. Unuci se nasmijaše, didu, didi brke obrisaše, pa u igru potrčaše, svoga didu sačekaše. Kako je budućnost pučkog pjesništa? Pa ja vjerujem, bar za mog života, da neće izumrijeti. Koliko će napredovati, <laughs> ne znam. Ali mislim da ima, ima budućnost upravo u onim entuzijastima koji djeluju i kroz kudove i, kroz crkvene zborove i oni koji čuvaju tradiciju, ja mislim da će, da će oni pomognuti da, da se to ne ugasi, da bar ostane na ovoj razini kao na kojoj je do sada. Postoje li mladi koji će vas naslijediti? Pa ima ih, recimo ima mladih, međutim oni, eto sad recimo imali smo e, dvije vrlo mlade članice, jedna je otišla na studiju u Zagreb, to je mala gospođica Iva Patek i, i jedna naša drenovčanka Rea Sladović. Ona je učenica osmog, zapravo prvog raza srednje škole. Oni su ovako izbojci koji, koji daju nadu da se to neće ugasiti. Postoji li pjesma koju bi s razlogom izdvojili iz vašeg cjelokupnog opusa i zašto, ako smijemo znati? Pa evo, to je možda još uvijek svježe, a to je poslije smrti supruge, pa onda tako, dođe neka teško, pa evo, meni se taj e, naslov, razgovor usjekao u sjećanje. U tom trenutku sam tako razmišljao i, i onda sam to napisao. Pa evo, zove se razgovor. Danas sam imao težak dan. Treba mi savjet i gdje ću ga naći znam. Došao sam tebi za savjet moliti i kao uvijek o svemu s tobom govoriti. Otvorio sam ti srce svoje i osjetio smirenje za jade i tuge moje. Govorio sam ti o našoj djeci, a ti kao da si tražila, ma daj mi o njima još nešto reci. Često o tebi pričati znamo, tužni zbog svega tvoga odlaska, uspomene ljubovno čuvamo. Oko tebe puno je cvijeća, kao u onom tvom cvjetnjaku, na tebe sve posjeća. Na cvijeću mraza sve više ima, Mene u srcu sve više steže tuga i zima. Ruka sa križa poruku, prima, hladno je, idi se grijati, van je zima. Ovdje ću biti dane i noći, najdraži moji, vi mi možete uvijek u svako doba doći. Gospodin Trtolja, najljepša vam hvala na gostoprimstvu i sudjelovanju u emisiji Knjiženost u Eteru Internet Radija Srijena. Hvala i vama na dolasku i zaista bila mi je čast družiti se s vama i pozivam vas kad bude prigode da opet nam dođete pa da budu i ostali članovi da se malo više o nama dozna. Hvala lijepo. Hvala i vama. Pratili ste emisiju Književnost u Eteru, internet radija Srijem. S Petrom Trtoljom u Drenovcima razgovarao Jure Hrvoje Bičanić, emisiju Tonski obradio Robert Pavelić. Do iduće zgode, srdačan pozdrav.